Awit, Kabanata, Isandaan at Limampu. Purihin si Yahweh. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta awitan sa saliw ng halpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin, mga alpat plauta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang, sa lakas ng tugtog, siya'y papurihan. Purihin si Yahweh, lahat ng nilalang. Purihin si Yahweh!